Tas ir cilvēks un sabiedrība. Es to esmu nedaudz, varbūt tās pārveidojis, eh, ar mērķi padarīt nedaudz skaidrāku, bet eh, sākam lasīt jaunu pasnīca sociālā, sociālās mācības kompendija nodaļu, tā ir trešā nodaļa cilvēka persona un cilvēka tiesības, bet šodien pievērsīsimies īpaši eh, cilvēka personas cieņai, grēkam un pestīšanai, teoloģiskajiem uh, aspektiem, e, domājot un pārdomājot par cilvēku, cilvēku individuālo cieņu, bet arī par cieņu e, sabiedrībā un šīs miedarbības attiecības, kas valda e, sabiedrībā. Kā jau es saku, un, un viscaur esmu teicis, kad uh, ik viens baznīcas dokuments vispirmām kārtām paskatās un dod tad arī savu skatījumu teoloģisko, tādu uh, biblisko skatījumu uz, uh, eh, uz jautājumiem, problēmām, par kurām runājam, arī šajā reizē līdzīgi vispirmām kārtām pārdomāsim par eh, teoloģiskajiem pamatiem, runājot par cilvēku cieņu un tāpat laikā arī par eh, tiesībām, tad par tiesībām nāks nedaudz eh, vēlāk, bet šeit mēs šobrīd šodien pārdomāsim par cieņu, kas neizpaliek arī runa nedaudz, runā arī par grēku, pilnīgi noteikti arī par to jārunā, bet kādā izpratnē to pēc maza maza brītiņa Uzsākot šo šīs dienas katehēzi, gribu arī atgādināt jums telefonu numuru šeit studijā, pa kuriem jūs varat eh, kontaktēties ar mani šobrīd, lai tad iesaistīto šajā katehēzē vai uzdodot jautājums, vai, kā es saku, varbūt tās arī padaloties no šīs tematikas izrietošiem nu, kādiem jūsu personīgās dzīves piemēriem. Nu, ja tie nav pārlieku personīgi un varat padalīties, tad katrā ziņā tas varētu būt interesanti un palīdzēt varbūt tās izprast daudz labāk tad arī šīs eh, tēmas, par kurām runājam. Tātad telefona numuri pa kuriem varat vai nu rakstīt īziņas vai zvanīt. Īziņu telefona numurs 266 77 272, bet telefona zvans studijā 67 969 131. Jā, un sākot šo sarunu jau par um, cilvēka personu, cilvēka personas uh, cieņu, kā jau es uh, minēju jau pašā sākumā, kad uh, vispirmam kārtām tātad šie teoloģiskie aspekti pamatojums cilvēka personai. Uh, un kādā veidā baznīca uzlūko cilvēku šajā gadījumā, uh, uz kā balstās, domājot par uh, cilvēku, un uh, uz kā balstās līdz ar to arī uh, veidojot un rakstot šo sociālo mācību un iesaistoties arī sarunās ar sabiedrību, ar pasauli, eh, domājot par eh, šīm problēmām, kas ir jārisina. Un viena no tādām pamatapziņām uzreiz tiek teikt, ka baznīca ikvienā cilvēkā saskata dieva dzīvo attēlu, tātad dieva attēlu saskata cilvēkā un uh, caur šo tādu skata punktu, tad arī e, caur šo skatījumu, e, tad arī vērtēji ikvienu citu jautājumu, ikvienu citu arī teiskaitā problēmu, e, uz ko baznīca skatās, ko baznīca vērtē un par ko baznīca tad ar runā. Cilvēks savā ziņā, jāsaka, ir baznīca sociālās mācības centrā. <clears throat> Un caur šo Kristus noslēpumu. Mēs aizvien, jo esam kristieši un mums ir jaunā derība, mums ir Jēzus dzīves apraksts, un caur to mēs iepazīstam uh, Eh, gan pašu Kristu, eh, Dievu, bet vienlaikus eh, tas palīdz arī mums, cilvēkiem, atklāt nedaudz vairāk par Dievu un pašiem par sevi tai skaitā. Un tas ir tas tāds kodols, ja varētu tā teikt, kā baznīca uzlūko cilvēka cieņu šos visus jautājumus. Šim cilvēkam, ko pats Dievs apeltījis ar nesalīdzināmu un neatņemamu cieņu, baznīca veltības augstāko un īpašo kalpojumu, tam nemitīgi atgādinot par viņa augstāko aicinājumu, lai cilvēks to vienmēr apzinātos un būtu tā cienīgs. Tātad baznīca kā tādu arī savu misiju, un man gribas teikt arī īpaši caur šo, šo sociālo mācību, nepārtraukti eh, uzņemas atbildību, lai runātu par eh, un atgādinātu par cilvēku cieņu eh, un palīdzētu aizvien labāk to arī apzināties. Un, un pats galvenais arī, lai būtu šīs uh, milzīgās cieņas, kaut ko ir saņēmis no paša dieva, uh, nu, ja tā var teikt, cienīgs. Uh, Eh, Dieva dēls iemiesojies, ir noteiktā veidā sevi saistījis ar ikvienu cilvēku, tāpēc baznīca par savu galveno uzdevumu uzskata darīt visu iespējamo, lai šī vienotība varētu pastāvēt, īstenoties un atjaunoties. Tātad <clears throat> caur Kristu, caur Jēzu, uh, baznīca saņem šo vienotību, cilvēki saņem šo vienie, vienotību ar pašu Dievu. Un baznīcas tāda misija vai uzdevums ir nepārtraukti uh, uzturēt šo vienotību, atjaunot, palīdzēt atjaunoties šajā uh, vienotībā un, un īstenot šo vienotību ar Dievu. Uh, baznīca aicina katrā cilvēkā tuvākā un tālākā, pazīstamā un nepazīstamā, un jo īpaši nabadzīgajā un cietējā saskatīt brāli un māsu, par kuru Kristus ir miris. Tāds ir arī baznīcas aicinājums <clears throat> saskatīt tuvinieku, brāli un māsu ikvienā cilvēkā, vai būtu tālāks, tuvāks vai pazīstams, nepazīstams, un jo īpaši, e, kā šeit tiek norādīts, cietējā un nabadzīgajā saskatīt e, brāli un mās, par kur Kristus ir miris. Nu atkal, manuprāt, ir e, tik vienkārša šī atziņa, kad cilvēks radīts pēc Dieva attēlu un līdzības, un kad baznīca cenšas šo attēlu un līdzību palīdzēt apzināties šo, šo dziļāko tādu cilvēku cieņas e, būtību un, un arī uzturēt šīs attiecības un līdz ar to atzīt, novērtēt šīs attiecības un to cieņu, kas mums ir dota un to novērtēt ne tikai attiecībā uz sevi, ka man tas būtu dots, bet arī attiecībā uz sev līdzās esošo cilvēku, tuvāk vai tālāk, bet kurš ir līdzīgi kā es, saņēmis šo pestīšanu caur Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos, un, un šis tad ir tas pamats, uz kurā baznīca arī veido savu sociālo mācību runājot par cilvēku. Atkal es atkārtoju, kad cilvēks ir baznīca sociālās mācības centrā, cilvēka persona. Protams, ir, eh, un par to mēs eh, lasīsim un runāsim, ir jāizprot, ko tas eh, nozīmē. Lasu šo atziņu no šīs, šī dokumenta. Visa sabiedriskā dzīve ir tās nepārprotamā centra cilvēka personas izpausme. Tātad visa mūsu kopīgā dzīve, mūsu attiecības sabiedrībā ir šī cilvēka personas, individualitātes, personības uh, izpausme, <clears throat> kas ietver sevi ļoti daudzas uh, lietas un, un dažādākās lietas, un, un viss tas uh, mūs vieno kopā. Cilvēka personai ir galvenā nozīme jebkurā sabiedrības jomā un izpausmē. Tā saka šis dokuments. Cilvēku sabiedrība ir baznīca sociālās mācības objekts, uh, jo baznīca neatrodas ārpus sociāli saistītiem cilvēkiem vai pāritiem. Tātad cilvēks sabiedrībā ir baznīca sociālās mācības eh, objekts, eh, pamats, eh, kādēļ mēs vispār runājam šeit šajā brīdī par, par cilvēku. Un tas ir tādēļ, ka baznīca nav atrauta no šīs realitātes, no cilvēku dzīves realitātes, vai nav arī pāri tam pat, ja arī uh, māca un sludina lietas, kas, eh, kā teikt, sniedzas pāri, bet ar mērķi arī pacelt līdz ar to cilvēku pāri, varbūt tās, ehm, nu, tam um, grēkam, tam zemiskumam, kurā varbūt tās dažu brīdi mēs eh, kaut kādu iemeslu dēļ arī atrodamies. Arī par to eh, runāsim pēc maza maza brītiņa, tātad ne, par grēku un grēka sekām. Tātad katoļu sociālās mācības sirds un dvēsele ir cilvēks konkrētajā vēsturiskajā situācijā. Visa sociālā mācība attīstījusies no principa, kas apstiprina neaizskaramo cilvēku personas cieņu. Tā šeit tiek teikts, tātad cilvēka cieņa ir pamatu pamats arī baznīcas sociālajai mācībai, un par to tad arī šeit tiek runāts un uh, Eh, un spriests un piedāvāts arī eh, plašākai sabiedrībai eh, kā iedvesmas avots, lai tās mūsu laika arī mūsu vēsturiskās situācijas problēmas tad arī, arī risinātu. Cilvēka cieņu aizstāvēt pret jebkādiem centieniem mazināt un kropļot cilvēka vērtību ir viens no baznīcas tādiem um, pamat uzdevumiem, eh, ko baznīca apņemas, uzņemas eh, un cenšas ar pildīt, tātad aizstāvēt pret jebkādiem centieniem mazināt cilvēku cieņu vai to izkropļot. Un, diemžēl, vēsturē eh, mēs redzam, ir daudzi veidi, kā, kā tas ir noticis, pārkāpjot cilvēku cieņu, pārkāpjot cilvēku cieņas robežas, bet par to ir jārunā un par to nedrīkstam eh, klusēt un, un, un pat arī gribas teikt tā, arī tais brīžos, kad šķiet, vai mēs paši esam cienīgi, lai par to runātu, tomēr um, nepadoties arī uh, gribas teikt tā, tādam kārdinājumam, lai, nu, kas tad es esmu, lai par to runātu un nepadodoties tam, tomēr runāt par to patiesību, kas mums ir atklāta, nodota un par ko ir jārunā, lai, lai tiešām novērstu arī šīs cilvēku cieņas pārkāpumus, uh, ar ko sastopamies sabiedrībā, un cilvēku cieņas pārkāpumu šeit, es domāju, gan eh, tādā sociālā, gan individuālā līmenī, bet eh, atkal eh, par to mēs runāsim, jo šis ir tikai tāds mazītiņš ievads pamats uz kā tad balstās visa šī baznīca sociālā mācība, un un atkal arī izve, uz, izceļot to, ka runā, runa vai rakstīšana par cilvēku cieņu, par cilvēku personu un uh, tiesībām uh, šeit ir kā pirmie tādi baznīcas sociālās mācības pamata principi, kurus nu mēs šodien arī uh, sākam lasīt, vēlreiz izceļot, ka tiešām cilvēks ir šajā gadījumā centrā šai mācībai un, un, un mums ir jārunā un um, jāiepazīst un, um, un galvenais jāatjauno ar šī cieņa, uh, ko pats Dievs ir devis. Bet pēc muzikālas pauzes tad arī lasīsim cilvēku personu kā imago dei, tātad Dieva attēls, cilvēks radīts uh, pēc dieva attēla, un no tā tad izriet arī cilvēka viss tāda dziļākā cieņa, par ko baznīca runā un uz ko norāda arī savā sociālajā mācībā. Ja tu vēlies iesaistīties šajā sarunā, tad raksti īziņas 266 77 272 vai zvani 679 69 131. Pēc muzikālās pauzes būšu atpakaļ. Vien dievā dvēselē mieru rūp. Viņš mana klīns un glābējs, viņš patvērums un pamats drošs, uz kā bez bailēm stāvēt. Kad saldiem mēliem izteikts lāsts, kā būtā mani caurdur, tad tvēros dievā taisnībā, tā sirdī dzīvo uztur. Slāvā Dievam, aleluja, Viņš mans mantojums un prieks, mūžīgais un nemainīgais, Viņš mans glābējs, mans Dievs. Vien Dievā dvēselē pārāk. smēl spēku dieva spēkā. Kad bagātība plaukst un zēļ, tad nepārdotai sirdī, jo mūsu sētiem tīrumiem lēms debesīs reiz mirdzēs. skatu vērsīšu ar paļāvību prieku, ikdienas sirdī pildīšu ar viņa žēlastību. Šī dzīve drīz vien izgaisīs, kad vaša tā ir īsa. Mans kungs ir nāvi uzveicis, es piederēšu viņam. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Šeit es priestars Jānis un runājam par baznīcu sociālo mācību, cilvēks un sabiedrību. Šodien sākam, nu jāsaka tā beidzot, arī lasīt par konkrētiem šīs baznīcas sociālās mācības uh, principiem. Un kā pirmais, protams, ir cilvēks un sabiedrība, nu, tas ir tas, kā es pārdefinēju šīs, šīs nodeļas, jo tiek vispirmam kārtām runāts par uh, cilvēka cieņu, uh, un tūdaļ arī lasam par cilvēku cieņu, kas ir gūta, radījot cilvēku, radot pēc Dieva attēlas un, attēlu un līdzības, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēlu un līdzības, un kad šis ir tas uh, cilvēku cieņas dziļākais uh, un neaizvietojamais pamats. Bet tāpat tās arī runāsim un nedaudz jau tādā, uh, uh, nu, varbūt tā šodien, es ceru, paspēsim, varbūt nepaspēsim, bet, uh, bet arī par to, ka, diemžēl, cilvēks ir kaut kādā veidā ievainots, jeb grēcīgs teoloģiski runājot, un arī tam ir savas saks un savs iespējas. Bet par to visu arī lasam un pārdomājam. Tātad radīts pēc dieva attēla un līdzības svēto rakstu būtiskā vēsts ir tāda, ka cilvēks, cilvēku radījis dievs, un tas, ka, cilvēku radīja, ka cilvēks radīts pēc dieva attēla, ir elements, kas viņu raksturo un dara atšķirīgu, atšķirīgu no citām radībām. Dievs vēlas, lai cilvēks šī radība būtu visa radītā centrā un tā vainagojums. Tālūk saka baznīca sociālā mācība. Un jā, Dievs radot cilvēku, viņu savā ziņā ir nošķīris arī no citām radībām, no citām, bet tikpat arī, nevis tikpat, bet arī <clears throat> līdzvērtīgi pelnījušām cieņu un tomēr vienlaikus arī uzsvarot cilvēku īpašo uh, Nu, gribas teikt, tā varbūt tās pats statusu Dieva radītajā pasaulē. Dievs vēlas, lai cilvēks šī radība būtu visa radītā centrā un tā vainagojums, un par to mēs lasām jau no pašas eh, sākuma, no radīšanas grāmatām. Tā kā cilvēks ir radīts pēc dieva attēla, tad cilvēciskajām, in, cilvēciskajām individam pienākas personas cieņa. Viņš nav tikai kaut kas, uh, Viņš ir persona, tā šeit tiek teikt, cilvēks ir spējīgs pazīt sevi, piederēt pats sev un brīvi dāvāt sevi, kā arī nonākt vienotībā ar citām personām. Un tas ir tas, kas caur šo <clears throat> cieņu mums arī tiek piešķirts, kas arī nošķir mūs no visas citas radības un, un varbūt tās eh, kādreiz lietojam paceļ pāri citai radībai, iespējams tā nav tā valoda, kā šobrīd mēs runājam, īpaši laikmetā, kas ir tik ļoti, um, um, nu, ja var teikt, pārņemts arī ar, ar, uh, ar visu citu radību, un kas dažbrīd, vismaz man tā personīgi šķiet, dažbrīd uh, šķiet mēs, mēs sevi vienkārši pielīdzinām <clears throat> jebkurai citai radībai, Bet šeit ir ļoti skaidri un gaiši pateikts, ka ne, cilvēks tomēr ir e, īpašs e, šajā visā radībā, kas, kas caur dieva radīšanas um, darbību ikviena radība, protams, saņem šo cieņu un tā ir, gribas teikt, tā arī neaizskaram, bet vienlaikus tomēr um, piešķirot mums šo pārvaldīšanas uzdevumu un par to arī tūdaļ lasīsim. Uh, Eh, līdzība ar Dievu atklāja to, ka cilvēka būtībai un eksistencē ir visciešākā saikne ar Dievu, un šī saikne pastāv pati par sevi. Šo saikni ar Dievu var ignorēt vai pat aizmirst un noliegt, taču to nav iespējams iznīdēt. Cilvēks ir persona, ko Dievs radījis attiecībām ar sevi, ar Dievu, un tikai attiecībās cilvēks var dzīvot un izpausties. Cilvēks dabiski <clears throat> tiecas pēc Dieva. Tā atsaucoties uz uh, Jāni, svēto Jānu Pāvilu II, uh, saka šis dokuments. Nu jā, <clears throat> šī milzīgi um, ciešā saikne ar pašu radītāju, ar, ar Dievu, um, atkal izceļot arī šo aspektu, kas ir savā ziņā uh, unikāls tieši cilvēkam, viņa radīšanas būtībā. Šī saikne starp Dievu un cilvēku atspoguļojas. Uh, attiecībās, <clears throat> attiecībās ar Dievu, bet kas nemazāk svarīgi ir attiecībās citam ar citu, un tad šeit tiek teiks, cilvēks nav vienpatis, jo savā dziļākajā būtībā ir sabiedriska būtne un bez attiecībām ar citiem cilvēkiem nespēja ne dzīvot, ne attīstīt savu potenciālu. Dievs cilvēku radīja kā vīrieti un sievieti, un šajās attiecībās tad arī mēs īstenojam savu visdziļāko potenciālu. <clears throat> Atkal izceļot to tik ļoti šķietamā arī elementāru patiesību, par ko ik viens runā un tik daudz tiek runāts, ka cilvēks ir um, sociāla būtne, tātad radīts attiecībām, ka tikai attiecībās mēs arī varam uh, apzināties eh, sevi eh, kā personības un, un protams, īstenot sevi eh, kā personības un, un pilnvērtīgi varbūt tās īstenot šo potenciālu, kas mums ir dots. Un šeit es nedomāju tikai laulības saitēs, bet sabiedrībā plašāk sabiedrībā cilvēks kā sabiedriska <clears throat> būtne izceļot šo cieņu, kas mums savstarpējās attiecībās arī tiek dot attiecībās ar Dievu, bet arī vienam ar otru eh, tiek eh, dotas. Vaidzība pēc dialoga starp eh, personām, kas ir tik svarīgs cilvēka eksistencei, ir viens no tādiem cilvēka eksistences pamatiem šis dialogs, šīs attiecības, uh, citā personā, vai tas būtu vīrietis vai sieviete, atspoguļojas Dievs ik vienas personas galīgais mērķis un piepildījums. Tātad ikvienā cilvēkā mēs esam arī aicināti saskatīt šo Dieva attēlu, šo, to, kā Dievs atspoguļojas ikvienā no cilvēkiem un, un kas ir ik viena cilvēka mērķis un arī eh, piepildījums, un kas līdz ar to arī ir tas pamats, uz kā uh, mēs balstāmies un uz kā mēs, uh, no kā tiek izriet šī prasība uh, dāvāt ar šo <clears throat> atbilstošo cieņu uh, vienam pret otru, uh, to nemaz neignorējot, to nedrīkstam vienkārši uh, darīt. Uh, vīrietim un sievietē piemīt viena un tā pati cieņa un vērtība, ja kāds eh, saka, kad, <clears throat> kad ne, kad eh, šīs atšķirības var būt pamatā diskriminācijai vai um, cieņas kaut kāda veida aizskārumiem, tad šeit mēs dzirdam atkārtot, skaidri un gaiži norādīts uz to, ka ne vīrietis un sieviete uh, ir uh, ar līdzvērtīgu uh, cieņu un vērtību. Eh, un kad šajā, tieši šajās attiecībās eh, šie cieņi un vērtība aizvien vairāk tiek atpazīta un arī novērtēta un dāvāta eh, citam pret citu. Savstarpējās kopīgas attiecībās vīrietis un sieviete dziļi sevi īsteno un atklāja sevi kā personu neviltotā sevis dāvāšanā. Tātad šajās <clears throat> savstarpējās attiecībās, šeit, protams, arī uh, izceļot, uh, vismaz man tā gribas eh, teikt, izceļot ar šo laulības um, aspektu, kā, uh, kurā notiek uh, sevis dāvāšana, uh, kur vīrietis ar sievieti um, dāvā viens otram un arī caur to īsteno, gribas teikt, tā ar savu daļu no sava šī aicinājuma un kas uh, atklāja atkal uh, izceļ šo uh, cilvēku cieņu, uh, Ehm, ne, nešķirojot dzimumos, pat ja arī atpazīstam šo dažādību, bet kas, eh, kas izceļ šo abu dzimumu eh, cieņu, eh, kā radīts pēc dieva attēla un līdzības. <clears throat> Vīrietis un sieviete ir saistīti ar citiem pirmām kārtām kā tie, kam uzticētu viņa dzīvība – jo par jūsu asinīm es pieprasīšu un norēķinu no visiem dzīvniekiem un no katra cilvēka, no ikviena jūsu vidū es to pieprasīšu, saka radīšanas grāmata, un šajā gaismā arī m, saikne ar Dievu, ar Dievu pieprasa cilvēka dzīvību uzskatīt par svētu un neaizskaramu. Tālūk, jā, jau no pašiem pirmsākumiem cilvēka dzīvība ir augsti e, vērtēta un tā uh, um, šo savu neaizskaramību un cieņu man iegūst, uh, iemanto no paša Dieva dzīvības uh, devēja. Jā, <clears throat> šeit, protams, kāds varbūt tās var diskutēt un, un teikt, kāds Dievs, taču uh, mani vecāki ir bijuši tie, uh, kad pilnīgi neiet arī pretrunā uh, viens otram, protams, ka vecāki ir dāvājuši mums ikvienam a, dzīvību, bet a, šī dzīvība, a, kā tāda nāk visdrīzākais, nu, ja visdrīzākais, bet šī dzīvība tiek dāvāta arī eh, šādā nu, dievišķā veidā jā, mums ikvienam to mēs visvar, vislabāk novērtējam tad, kad varbūt tās šī dzīvība tiek zaudēta vai <clears throat> aiziet bojā vai par nožēlu uh, Uh, izdarīt aborts vai, vai, citi, vai eitanāzija vai, vai kādā citā veidā, vai ne, bet apzinoties šeit baznīca aicina apzinoties šo saikni ar Dievu un šo savstarpējo cilvēku saikni, tad arī novērtēt un, un, un atzīt šo cieņu, kas ir dāvāta un ar to nekādā veidā nemanipulēt. Tikai Dievs ir dzīvības un nāves kungs, um, tā saka citviet arī uh, svētajos, <clears throat> svētajos rakstos – un daudz vieta arī baznīcas dokumentos. Šo īpašo aicinājumu uz dzīvību vīrietis un sievieti īsteno arī attiecībās pret visām citām radībām, ne tikai attiecībā vienam ar otru, vīrietim ar sievieti, bet <clears throat> vai plašākā sabiedrībai, bet arī uz citām radībām, un šeit tad arī tiek izcelts uh, Ehm, mm, tas, ehm, par ko mūsdienās jo, jo īpaši runā, kad arī cita radība ir saņēmusi Dieva dotu ehm, cieņu, ko mē, kas mums ir jārespektē un jānovērtē. Viņu īstenotā zemes pārvaldīšana, tad cilvēku īstenotā zemes pārvaldīšana no tiem prasa rīkoties atbildīgi, uh, Tai nav nekā kopīga ar patvaļīgu un egoistisku izmantošanu, tā saka šeit ehm, sociālajām mācībām. Jo visai radībai, kā labai, piemīt sava vērtība Dieva acīs, viņš ir tās autors. Tālūk, cilvēkam, jā, jā, atceramies radīšanas grāmatu, tiek uzticēts pārvaldīšanu pārvaldīšanas uzdevums, rūpes par šo pasauli, kas nav savienojams ar, mm, kā šeit tiek teikts, patvaļīgu un egoistisku izmantošanu, tā cieņa un vērtība, kas e, pasaulē radībai, e, visam, e, kas ir uz zemes, ir saņemta no paša Dieva, kā labu esot, un, un šī vērtība Dieva acīs ir um, neatņema. Uh, neatņemama. Cilvēkam jāatklāj un jārespektē visa radītā vērtība. <clears throat> Atkal šķietami tik eh, vienkārša lieta, no nu, tais brīžos, kad varbūt tās eh, mūsu pārvaldīšanas uzdevums saskaras ar šo radības vērtību un kā sabalansēt un saprast, kurā brīdī tā tiek izmantota patvaļīga egoistiski un kurā brīdī eh, tas ir mūsu uh, uzticētais um, um, uzdevums pārvaldīt, es domāju, ka uh, šeit varam daudz un dikti arī diskutēt par to, un tomēr jā, tas uzsvers, ka mēs nedrīkstam viegli prātīgi izturēties arī pret šo Dieva uh, radīto zemi, pasauli un visu, kas tajā ir. Radīšanas grāmata māca, ka cilvēka īstenotā pasaules pārveidošana izpaužas kā visa radītā nosaukšana vārdā. Un līdz ar to ir arī jāveido atbildīgas attiecības ar e, šo radību. <clears throat> Cilvēks ir attiecībās ar sevi pašu, kā vēl viens no aspektiem, e, kas šeit e, tiek izcelts. Cilvēks ir attiecībās ar sevi pašu un spēj par sevi domāt. Svētie raksti runā par cilvēku un šo pašrefleksijas, jeb eh, šo spēju um, veidot attiecības pašam ar sevi, kā <clears throat> eh, runājot ar, ar tādu konceptu kā cilvēka sirds. Sirds apzīmē cilvēku iekšējo, jeb garīgo pasauli, to, kas viņu dara atšķirīgu no pārējām radībām. Un ar vārdu sirdi apzīmē arī cilvēka garīgās spējas, un tā kā uh, Viņš ir radīts pēc dieva līdzības, viņa priekšrocība, prātu, spēju atšķirt labo un ļauno brīvo gribu. Um, no tālūk, šeit izceļot citiem vārdiem sakot, šos aspektus, kas cilvēka personai uh, piešķir um, neatkārtojamu vērtību un cieņu, un, un ko, uz ko baznīca aicina mums ko baznīca aicina mums ir jānovērtē un ko mēs nedrīkstam tā viegli prātīgi un egoistiski izniekot, iedomājoties, ka nu mums pašiem ir dota visa vara un kompetence par uh, gan mums pašiem, gan citiem līdzcilvēkiem vai radīto pasauli. Bet uh, tālāk nedaudz arī par grēku, kā neizpaliekošu sadaļu šajā mūsu izpratnē par to, kas tad ir cilvēks dieva Um, šajā mm, perspektīvā un kas varbūt tās ir aizgājis mm, greizi, mm, grēks, bet tas par to uh, pēc mazas muzikālas pauzītes. Tā kunga godīgi. uztversim dzīvu ticību, tad pastāvēsim, satversim Kristus mīlestību un uzvarēsim, satversim patiesību vienīgo, satversim patiesību. seem klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, šeit es, Priestēts Jaunis un Baznīca sociālās mācības eh, lasījums pārdomājam par cilvēka, cilvēku un sabiedrību, nu, cilvēku personas cieņu, laikam tā jau būtu labāk un, un ne tikai cilvēka personas, bet, protams, eh, šeit kā tā pamat vienība, ja varētu tā teikt, ir cilvēks un cilvēka personas cieņa, bet eh, vienlaikus arī uzsvarot eh, šo cieņu, kas, attie, kas pienākas arī citiem līdz cilvēkiem bez dzimumā atšķirībām. <laughs> Šajā gadījumā jau uzsver arī, ka šī cieņa ir eh, vislabāk īstenojas attiecībās un attiecībās ar līdzcilvēkiem, attiecībās pašam ar sevi, bet tikpat lielā mērā arī attiecībās ar uh, um, visu pasauli, ar, ar dabu, ar visu, kas, uh, kas šeit mums līdzās ir. To nekādā ziņā neizmantojot patvaļīgi un egoistiski. Bet, eh, diemžēl, ir ar tāda lieta kā grēks. Jā, varbūt tās kādam nepatīk par to runāt, bet eh, tomēr eh, nu, reliģijā, bas, teoloģijā ir ar šāds koncepts, kas nu, kaut ko būtiski tomēr pasaka arī par to cilvēka stāvokli, un kur mēs kā sabiedrība un kā individu atrodamies. Un arī par to baznīca eh, sociālā mācība eh, runā, eh, kā, nu, jāsaka tā, kā, tā, kā tādu problēmu, kas, ar ko mēs esam saskārušies un kas, diemžēl, arī šo cieņu kaut kādā veidā aizskar un, un, un ietekmē. Bet tātad, kas te šeit tiek teikts, cilvēka radīšanas brīnišķīgā aina nav šķirama no dramatiskās pirmgrāka norises, uh, svētais apustils Pāvils apraksta šo grākā krišanu. Caur vienu cilvēku šajā pasaulē ienāca grēks un caur grēku nāve. Jā, ļaujoties cilvēkam, Ādamam, ļaujoties Ādamam ar ievu, ļaujoties šim čūskas vilinājumam un izjo, ie, raujot šo ābolu, tieksim tā, ienāk grēks lai plūktu dzīvības koka augli, eh, Ādams ar Ievu to plūcot eh, nonāk nāves varā, tā šeit tiek teikts. Tātad caur šī eh, aprakstu mēs redzam, kā sniedzoties pēc šī āmuļa cilvēks nonāk nāves varā. Ar šādu rīcību cilvēks cenšas pārvar, pārvarēt savu radībai raksturīgo ierobežotību, uh, izaicinot Dievu, savu vienīgo kungu un dzīvības avotu. Jā, cilvēks eh, nespējot novērtēt, nespējot pieņemt un atzīt to, ka viņš ir ierobežots galīga būtne, eh, mēģina ehm, izaicināt, eh, pretļojies šie, mm, šim Dieva, nu, teiksim tā, plānam un nonāk grāka stāvoklī. Tā ir nepaklausība, nepaklausības grēks, kas cilvēks šķir no Dieva, un šī šķiršana no Dieva ir jau tas lielākais, briesmīgākais uh, e, uh, e, sots, ar ko nākas, ja var tā teikt, sots sekas, ar ko nākas saskarties. Pakļaujoties kārdinājumam, Ādams un Ieva izdara personīgu grēku, bet šis grēks skar cilvēka dabu, kuru viņš līdz ar to nodod tālāk pagrimušu. Tālāk pārmantošanas ceļā tas ir nododot no paudzes uz paudzi tādu cilvēku dabu, kurai trūks sākotnējā svētuma un taisnības. Nu jā, <clears throat> šeit tiek uh, paskaidrots un aprakstīts tas, kad caur šo pirmo grēku, diemžēl, mēs redzam, kā cilvēks uh, iemanto šo tā saucamo pirmgrēku, kas tiek pārmantots, kas, kas nu, diemžēl, jā, to nepilnību atklāja ļoti skaudrā veidā mums nebū, nēsot sākotnējā svētumā un taisnības attiecībās arī ar Dievu. Personai un sabiedrībai ir raksturīga šķelšanās, kas ir uh, dažāda līmeņa pārkāpumi pret cilvēka personas cieņu un vērtību, šīs šķelšanās ir eh, vienas no, eh, no sekām un vienlaikus arī kā eh, liecība ar tam, ka tas, kas liecina par šo mm, grēku šķelšanos pamatā ir cilvēku dziļākās patiesības ievainojums ticības gaismā mēs to saucam par grēku, sākot no pirmgrēka, tā šeit tiek teiks, dzimšanas, eh, kopš dzimšanas nesam kā mantojumu sevī, kurš noņemts no pirmvecākiem, kurš saņemts no pirmvecākiem, līdz grēkam, ko ik viens izdara tad, ja nepareizi izmanto savu brīvību. Nu jā, tā, tā grēka nu, procesa dinamika, ar ko eh, mēs šeit saskaramies. Tātad vispirms eh, radīšanas grāmatā aprakstītais grēks, kā eh, čūska kārdinā un, un ievar ādamu ēd šo aizliegto augli, <clears throat> bet kā mēs pārmantojam šī, šo pirmgrēka sekas, kas izpaužas kā šķelšanās, kā uh, Um, šķelšanās, ka kā arī tajā, ka mēs nu, ne tikai uh, tādā vispārīgā veidā varbūt tās um, uh, apzināmies šo, šo grāku, bet arī, kad ļoti konkrēti, kad šis, šī pirmgrāka sekas mani konkrēti ietekmē un kas man, uh, diemžēl, ir par šķēsli, lai savu brīvību uh, realizētu saskaņā ar Dievu plānu un līdz ar to pats arī uh, sagrākoja. Šķiršanās no Dieva tā sekas ir attālināšanās, proti cilvēka nošķirtība ne tikai no Dieva, bet pašam no sevis, uh, no citiem cilvēkiem un no apkārtējās pasaules. Tā ir šķelšanās, kas, kas ir kā tāda milzīga drāma, ar ko mēs vēl joprojām cīnāmies, šķelšanās no Dieva, bet vienlaiks arī šķelšanās vienam no otra, ar ko saskaramies un kā sekas izjūtam vēl joprojām, un uz ko baznīca aicina vērst uzmanību, lai atjaunot šīs, šos, šīs sākotnējās attiecības, nu, vispirmām kārtām jau arī ar pašu Dievu, bet ko mēs nespējām vien paši spēkiem un, jāsaka tā, paldies Dievam, nāk cilvēka dēls, Jēzus, kas iespēja, kas padara um, iespējam to, ka mēs varam atjaunot šīs attiecības ar Dievu un arī šīs attiecības uh, vienam ar otru, un tā ir tā prieka vēsts, ko mēs nedrīkstam palaist uh, garām, paliekot tikai pie grāka, mums ir jāredz ar šī cerība, eh, kas mums tiek nesta caur Jēzu eh, Kristu un kas atjauno attiecības un novērš šķelšanās eh, sekas šī pirmdzimtā grēka, lepnības, nepaklausības grēka sekas. Tālūk, ar šo tad mēs arī šīs dienas katehēzi noslēdzam. Uh, lai varētu e, pārdomāt varbūt tās <laughs> nedaudz vairāk, un nu, tā ir tāda e, diezgan nopietna tematika, kur esam uzsākuši lasīt e, pamats, uz kā baznīca būvē, baznīca sociālo mācību, un mm, tāds teoloģisks pamats, kas dod mums tādu priekšstatu par cilvēku personas cieņu, bet arī par tiem uh, nu, izaicinājumiem, ierobežojumiem, ar kuriem saskaramies, un to drāmu, kā tā izspēlējas mūsu sabiedrībā. Bet ar to noslēdzam šīs dienas katehēzi līdz nākošajai eh, katehēzei. Ehm, atgādinu, jūs arī varat iesaistīties gan ar saviem jautājumiem, gan ar pārdomām, sūtot tos katehēzes laikā un mēģināsim tad kopā pārdomāt, lai labāk izprastu eh, šo baznīcas mācību.